Latviešu literatūra. Autori Eva Eglāja Kristsone, Paulus Daja, Benedikts Kalnačs. Latviešu literatūras pirmsākumi 16. un 17. gadsimts. Garīgie teksti, baznīcas dziesmas un bībeles tulkojums. Latviešu literatūras sākuma posms saistīts ar reformāciju un rekatolizāciju 16. gadsimtā Līdz ar jezuītu un mācītāju sacerētajiem reliģiskajiem tekstiem 16. un 17. gadsimtā nostiprinājās ortogrāfija, latviešu literārā valoda ar vidusdialektu kā tās pamatu, tika veicināta valodas izpēte, attīstījās tulkojumi, tika likti pamati latviešu prozai un dzējai. Pirmie latviešu tekstu pieraksti, iespiestā formā un rokrakstos, fiksēti 16. gadsimta tiesu protokolos, amatu grāmatās un citos izdevumos tēvreižu pieraksti. Pirmās latviešu grāmatas 16. un 17. gadsimtā aptvēra reliģiskus tekstus, baznīcas dziesmas, liturģiskus tekstus, sprediķus un evaņģēlīju fragmentus, kā arī valodnieciskus pētījumus. Pirmā zināmā grāmata 1525. gadā nav saglabājusies, Pirmās saglabājušās grāmatas ir Petra Kanīzija, katoļu katehisma tulkojums latviešu valodā 1585. gads, iespējamais tulkotājs katoļu priesteris Ertmanis Tolksdorfs un Lutāņu baznīcas rokas grāmata, tas ir katehisms, dziesmu grāmata un evaņģēlīju fragmenti 1586. 87. gads, pārstrādāts izdevums 1615. gads, kuras veidošanā piedalījās mācītāji Nikolais Rams, Johans Eks, Johans Rīvijs un citi. Baznīcu dziesmu attīstībā 17. gadsimtā būtiska nozīme bija pārējai no toniskās uz silabotonisko vārsmošanas sistēmu. Tā tika īstenota jezuīta Georga Elgera krājumā Garīgas katoļu dziesmas 1621. gads un Kristofora Fīrekera dzējā, kas publicēta mācītāja Henriha Adolfija sagatavotajās dziesmu grāmatās 1671. un 1685. gads. Šīs dziesmas guva plašu popularitāti, pateicoties mākslinieckajai izteiksmei un labajām latviešu valodas zināšanām. Georga Manceļa sarakstīties prediķi apkopoti grāmatā Ilgi gaidītās prediķu grāmata 1654. gads, kas ar savu moderno izteiksmi un tēlaino valodu lika pamatus latviešu prozai. 1694. gadā tika pabeigts pilns Bībeles tulkojums, balstoties senebreju un grieķu tekstā un Lutera vācu tulkojumā. Ar Johana Fischera organizatorisko atbalstu un Zviedrijas karaļa finansējumu Bībeli latviskoja alūksnes mācītājs Ernsts Gliks. Johans Višmanis sarakstīja pirmo latviešu poētiku, nevācu opits, jeb īsa pamācību latviešu dzējas mākslā 1697. gads, kura pieteica jaunu programmu latviešu literatūrā, paredzot nostiprināto reliģisko tekstu tradīciju papildināt ar laicīgiem tekstiem. 18. gadsimta pirmajā pusē literārais process aprāvās uz vairākiem gadu desmitiem līdz ar Ziemeļu karu. Šajā laikā nāca klajā dažādu autoru garīgā dzeja, kā novatorisks darbs īpaši atzīmējama Svantes Gustava Dīca lūkšanu grāmata Garīga pērļu rota 1711. gads, kas bija adresēta sieviešu lasītāju auditorijai. Kronikas un Vācu baltiešu literatūras konteksts Vācu baltiešu literatūras nozīmīgākie darbi viduslaikos bija kronikas, starp kurām izceļama Livonijas Indriča kronika 1224.27. gads, kas sarakstīta latīņu valodā un attēlo Baltijas kristianizāciju no 12. gadsimta beigām, un atskaņu kronika 1290.96. gads, kurā kristianizācijas norise aprakstīta saistītā valodā. Starp vēlākajiem šī žanra darbiem minama Livonijas kronika 1584. gads. 16. gadsimtā vācu literatūrā attīstījās garīgo dziesmu žanrs un literāri darbi, kas tapa humanismu kustībā, piemēram, Bazīlija Plīnija cildenās Rīgas Livonijas metropoles slavinājums 1595. gads. 18. gadsimts un 19. gadsimta sākums - laicīgās literatūras rašanās un tautas apgaismība. Apgaismības laikmets latviešu literatūrā nodibināja laicīgo tradīciju līdz ar tautas apgaismības ideju ienākšanu. Pateicoties teoloģiskajam racionālismam, reformēja garīgo literatūru un līdz ar brāļu draudzes aktivitātēm lika pamatus latviešu rokraksta literatūrai. Izņemot rokrakstu literatūru, autori līdz 19. gadsimta sākumam bija lielākoties vācu mācītāji. Laicīgās literatūras rašanās un tautas apgaismības ideju izplatīšana, veicinot interesi par zemnieku intelektuālā redzesloka paplašināšanu, saistīta ar Gotthārda Friedricha Stendera aktivitātēm. Viņa garīgās dziesmas, bībeles stāsti un ābeces padziļināja 17. gadsimtā iedibināto reliģisko un lingvistisko tradīciju. Prozas krājums Jaukas pasakas un stāsti 1766. gads, dzējas krājums Jaunas ziņģes 1774. gads un populāra zinātniskā enciklopēdija augstas gudrības grāmata 1774. gads aizsāka sekularizāciju latviešu literatūrā. Vienlaikus ar stendera aktivitātēm kopš 60. gadiem sāka iznākt latviešu kalendāri, pirmie žurnāli, piemēram, Latviešu ārste 1768. 69. gads un Latviska gada grāmata 1798. 99. gads. Citi mācītāji turpināja viņu iesākto žānu attīstīšanu. Prozā Johans Friedrichs Kazimirs Rozenbergers, dzējā Johans Adolfs Steins. Līdzās tautas apgaismības morālajai prozai un sentimentālajai dzējai popularitāti guva praktiski ekonomiskās literatūras lokalizēti tulkojumi un filantropu pedagoģu darbu tulkojumi. No tiem pazīstamākais Kristofa Reinholda Girgensona Robinsons Krūziņš 1824. gads. Pirmās latviešu lugas tulkoja Aleksandrs Johans Stenders un Kārlis Gotthards Elferfelds. Elferfelds publicēja pirmā latviešu dzinieka Elkaleju Indriča 1783. līdz 1828. gads dzējoļu krājumu Tā neredzīga Indriča dziesmas 1806. gads. 19. gadsimta pirmajā pusē mācītāji sāka tulkot Johana Wolfganga Gētes un Friedricha Schillera dzēju. Atzejojumu mākslinieckajā izaugsmē nozīme 19. gadsimta 20. un 30. gados bija Kārlim Hugenbergaram un Jākobam Florentīnam Lundbergam. Brāļu draudzes literatūra Opozīcijā baroka tēlēnībai attīstījās teoloģiskais racionālisms, mēģinot reformēt ortodoksālo luterāņu baznīcu no iekšienes. Šajā ievirzē tika sarakstīti sprediķu krājumi, pārstrādātas un no jaunas atcerētas baznīcas dziesmas, kurzemē 1806. gadā, vidzemē 1809. gadā. Brāļu draudzes kustība veicināja pašu latviešu literārās aktivitātes, rokrakstos izplatoties pašu sacerētiem tekstiem. Starp tiem minami reliģiska satura sacerējumi, reliģiskas runas un autobiogrāfijas. Piemēram, Skangaļu Jēkaba, Jūrmalas Andreja, Podiņa Mārtiņa un citi dzīves stāsti, kā arī reliģiski apcerējumi Juris Natanaels Ramanis un dzēja Čikuļa Jēkabs. Harnhūtiešu iespējastajā literatūrā izplatītas bija Georga Heinricha Loskīla harnhūtiešu dziesmas. Vēstures tematika apgaismības literatūrā 18. gadsimtā vācu-baltiešu literatūrā izplatījās apgaismības idejas, īpaši Rīgas bērnu lokā, un tapa nozīmīgi dramaturgijas darbi, starp kuriem minamas Johana Gotthelfa Lindenera lugas, piemēram, kristianizācijai veltītā drāma Alberts jeb Rīgas dibināšana 1760. gads, kā arī vētras un dziņu literatūras iespaidā tapušās Jakoba Mihaila Reinholda Lenca un Kazimira Ulriha Bēlendorfa lugas. Sentimentālisma un agrīnā romantisma ietekmē tapušajiem garlība Merķeļa darbiem par latviešu senvēsturi, Vidzemes senatne 1799. gads un Vanems Imanta 1802. gads, līdzās viņa traktātam Latvieši 1796. gads, bija būtiska nozīme latviešu nacionālās kustības tapšanā. Latviešu literatūra 19. gadsimtā - sentimentālisms, realisms, nacionālais romantisms. Pēc dzimtbūšanas atcelšanas literārajā procesā iesaistījās arvien vairāk etnisko latviešu autoru, un visa 19. gadsimta gaitā noritēja strauja latviešu literatūras attīstība. Samazinājās vācu mācītāju nozīme, pieauga latviešu nacionālās kustības idejas, kuru izplatība bija saistīta ar periodiku un literatūru. Apgaismības tradīcijas literatūrā, kas galvenokārt izpaudās sentimentālismu estētikā, tika vai nu radoši transformētas, vai arī mainītas prozā ienāca realisms, savukārt dzējā nostiprinājās tautiskais romantisms. Pirmo latviešu autoru paudze un jaunlatviešu laikmets. Ar pirmo latviešu autoru paudzi 19. gadsimta 30. un 40. gados saistīts sentimentālās dzejas Ansis Līmentāls un prozas Anša Leitāna grāfa Lielmāte Genoveva uzplaukums, kā arī pasaules literatūras tulkojuma izplatīšanās Ernests Dimsbergs un nacionālo ideju veidošanās Jānis Ruģēns. Jaunlatvieši 19. gadsimta 50. un 60. gados, balstoties nacionālās emancipācijas idejās, lika pamatus latviešu nacionālās kultūras tapšanai un vācu mācītāju patronāžas mazināšanai. Konceptuāla nozīme bija Jūra Alunāna atzejas krājumam dziesmiņas 1856. gads ar Horācija, Johana Wolfganga Gētes, Friedricha Schillera, Heinricha Heines, Mihaila Lermontova un Aleksandra Puškina un citu autoru atzējojumiem, kas nostiprināja patstāvīgas un no līdzšinējās tradīcijas neatkarīgas latviešu literatūras sākumu. 70. un 80. gados dzeja tomēr attīstījās nevis balstoties Jūra Alunāna klasiskajā tradīcijā, bet gan vairāk ietekmējoties no Garlība Merķeļa un Johana Gotfrīda Herdera idejām pievēršoties tautas dziesmu stilizācijai, latviešu senvēstures tēmām un mitoloģijai, piemēram, Ausekļa un Andreja Pumpura dzējā. Šo tēmu izplatība bija saistīta ar vienlaikus notiekošo latviešu folkloras vākšanu, Frīcis Brīvzemnieks, Krišāns Barons un citi. Šīs tendences raksturojamas kā tautiskais romantisms un izpaudās arī prozā, Anša Lerha Puškaiša darbos un Līro epikā, kurā nozīmīgākais bija Andreja Pumpura epos Slāčplēsis. 1888. gads, kas tapa balstoties citautu eposu studijās un teorētiskajos darbos, īpaši Jordana apcerējumos, un apvienoja folkloristiski mītisko tēlainību ar latviešu senvēstures sižetu. Latviešu prozas aizsākumi. Prozas attīstījumu ietekmēja pavērsiens no apgaismības morālās un sentimentālās tradīcijas, Krišāņa Valdemāra 300 stāsti 1853. gads, uz lauku realismu, kas nostiprinājās līdz ar Krišāņa barona, Jākaba Zvaigznītes un Jura Neikena stāstiem 60. gados. Tajos tika aprakstīta latviešu dzīves telpa, pievēršoties psiholoģiskiem konfliktiem un laikmeta sociālajām pārmaiņām. 70. un 80. gados šī tradīcija turpinājās divos virzienos - Reņa un Matīs Kaudzīša romānā Mērnieku laiki 1879. gads tika sniegts plašs sabiedrības raksturojums uz zemes mērīšanas darbu fona attēlojot sociālās pārmaiņas Latvijas laukos, portretējot raksturīgākos sociālos tipus, didaktiku nomainot ar satīru. 60. gadu psiholoģiski didaktiskā realisma tradīcijai tuvāki bija apsīšu jēkabas stāsti, kas tāp 80. gados, un kuros tika nostiprināts sirdsšķīsto ļaužu tēls. Sentimentālisms un realisms Literatūrā turpināja attīstīties sentimentālisms, kas dzējā ietekmējās gan no 19. gadsimta pirmās puses ziņģiem, gan no vācu autora Henrika Heines dzējas Jānis Esenberģis, Lapas Mārtiņš, bet prozā tuvinājās triviālās literatūras estētikai Jura Mātera romāni. 70. un 80. gados līdz ar Adolfa Alunāna darbību attīstījās latviešu drāma, sākumā ietekmējoties no vodeviļas un vācu poses žanra, vēlāk pievēršoties arī tautiski romantiskiem motīviem. 19. gadsimtā vācu-baltiešu literatūrā veidojās jauni žanri, attīstījās romantisma un realisma virzieni, īpašu uzmanību pievēršot Baltijas reģionam un tā vēsturei, poetizējot Baltijas dabu un nostiprinot tēvzemes, haimāta tēlu, attīstoties balādes žanram. Vairākie vācu-baltiešu rakstnieki, piemēram, dzinieks Viktors Fon Andrijanovs, veicināja latviešu un vācu-baltiešu literatūru tuvināšanos. Izceļami Teodora Harmaņa Pantēniusa romāni, kuros realisma stilistikā risināti modernās Baltijas sociālai jautājumi, piemēram, romānā Vientulis un Brīvs 1875. gads, kā arī aplūkota reģiona senvēsture romānā Ķelieši 1885. gads. 19. un 20. gadsimta mijas latviešu literatūra, sociālā mobilitāte un estētisko ideju migrācija. 19. gadsimta 90. gados literārajā procesā iezīmējās līdz tam nebijusi intensitāte un pārmaiņu straujums. Šīs tendences saistītas ar vairākiem faktoriem - sociālo mobilitāti, kas radās līdz ar lauksaimniecības un rūpniecības attīstību un migrāciju no laukiem uz pilsētām, sociālo un nacionālo ideju pārmaiņām un literārās pieredzes paplašinājumu, kas saistīts ar tulkojumu spektra un autora estētiskās pieredzes būtisku paplašinājumu. 19. un 20. gadsimta mijā ievērojami pieauga to citautu literāro darbu skaits, kas lasītājiem pieejami latviešu valodā. Joprojām saglabājās vācu literatūras būtiskā ietekme, publicēto tulkojumu vidū ir tādi izcili piemēri kā Raiņu un Aspazijas atzējotais Johana Wolfganga Gētes Fausts 1898. gads un Viļa Plūdoņa tulkotais Friedriha Nīčes darbs Tā runāja Zaratustra 1908. gads. Vācu valoda kalpoja arī kā starpnieku valoda, tulkojot skandināvu literatūras, to vidū norvēģa rakstnieka Henrika Ibsena darbus, pakāpeniski pieauga krievu literatūras un krievu valodas kā starpnieku valodas nozīme tulkojumos, kas saistīts ar jauno latviešu autoru nostiprinātajiem sakariem ar krievu rakstniekiem. Gadsimtu mijā tulkoti angļu, franču, arī igauņu, lietuviešu un citu nāciju autoru darbi. Ievērojama nozīme bija latviešu rakstnieku pieredzei Rietumē Eiropā, kuru daži īslaicīgi apmeklēja jau 19. gadsimta nogalē, un daudzi uz ilgāku vai īsāku laiku nonāca bēgļu gaitās pēc 1905. gada revolūcijas. Jau 19. gadsimta beigās Eiropas ideju iespējas bija jūtams jauno intelektuāļu rosinātajā jaunās strāvas kustībā, kas bija cieši saistīta ar marksismu. Līdz ar kreiso ideju aktualizāciju izveidojās dinamiska, atšķirīgu ideoloģiju, konservatīvās, nacionāli liberālās un marksistiskās līdzās pastāvēšana, kas noteica pieaugušo nepieciešamību rakstniecībā aplūkot sabiedriskos procesus. Šajā virzienā nozīmīgi bija literatūras kritiķa Jāņa Jansona Brauna priekšlasījumi Domas par latviešu literatūru 1892. un 1893. gads, kuros jūtama dāņu kritiķa Georga Brandesa ideju ietekme par sabiedrības problēmu aplūkojumu rakstniecībā. Svarīgas bija arī literatūras kritiķu Teodora Zeiferta un Jāņa Asara publikācijas. Jauno ideju spilgts ievadījums literatūrā saistāms ar Eduarda Veidenbauma sākotnēji rokrakstos izplatīto pēc autora nāves 19. gadsimta 90. gados publicēto dzeju, kas atklāja moderno pasaules izjūtu, ironijai mījoties ar intelektuālu refleksiju un savu laikmetu kritiku. Rakstniecības attīstībai nozīmīgs bija lasīt prasmes pieaugums un jauni brīvā laika pavadīšanas veidi, kas ietvēra arī lasīšanu, ļaujot uzplaukt triviālajai literatūrai. Gadsimtu mijā daudzi autori apzināti vai neapzināti izmantoja sentimentālus sižetus lasītāju intereses rosināšanai, paralēli publicējās gan literāros žurnālos, gan kalendāros un citos galvenokārt laika kavēklim domātos izdevumos. Pat viena autora, piemēram, Augusta Daglava daļradē, uzskatāmi vērojams, kā līdzās atrodas sentimentāls atskats klaušu laika realitātē, stāsts vecais pilskungs 1891. gads un skarbs pilsētas laikmatīgās realitātes tēlojums romāns Zeltenīte 1896. gads pārējais laikmets, 19. gadsimta 90. gadu literatūrā Rudolfs Blaumanis, Andrievs Niedra un Aspazija. Rakstnieku darbos joprojām atveidota tradicionālā lauku vide, taču tās tēlojumā iezīmēta daudz lielāka konkrētība un niansēts ieskats moderno cilvēku psiholoģijā. Šāda pieeja zīmīga Rudolfa Blaumaņa literārajiem darbiem, novelēm un lugām, kuras latviešu literatūrā ievada virkni novatorisku motīvu saistībā ar gadsimtu mijas raksturīgajiem sižetiem. Jau Rudolfa Blaumaņa daļradas sākumos tapušas noveles, kurās tēlota patriarchālo attiecību krīze, pērkona negaiss 1887. gads un iezīmējis liktenīgās sievietes tēls Raudupiete 1889. gads. Rakstnieks novelēs spējis gan atklāt tipiskus lauku sētas vai mūžas vidē novērots raksturus, purva bridējs 1898. gads, gan skarta latviešu un vācu-baltiešu attiecības Andriksons 1898. gads un eksistenciālus motīvus Nāves ēnā 1899. gads. Latviešu dramaturgijas un teātra attīstībā Rudolfa Blaumaņa lugas ir pirmās, kurās atklājas konsekventa mākslinieciskā uzbūve un ietilpīgi psiholoģiski sarežģīti raksturi. Viņš sarakstījis nozīmīgus darbus gan drāmas Pazudušais dēls 1893. gads, Indrāni 1904. gads, Ugunī 1905. gads, gan komēdijas, skrodardienas silmačos 1902. gads žanrā, kaut gan pats nereti labprāt lietojis neitrālāku apzīmējumu skatu luga. Pārējais laikmeta ideoloģijas meklējumi spilgt atklājas Andrieva Niedras literārijos darbos. Stāstā skaidra sirds 1898. gads, romānā Līduma dūmos 1899. gads, pasakā Zemnieka dēls 1902. gads, romānā Sikspārns 1905. gads, iezīmējas cilvēku vēlme izprast pārmaiņas un apstākļus, kādos rit viņu dzīve, un vienlaikus sašķeltība un nespēja pārvarēt iekšējas pretrunas. Ar spilgtu un laikmetam izaicinošu sievietes personības portretējumu izceļas Aspazijas daļrade. Dzēnieces darbiem gadsimta mijā raksturīgs uzsvērts individualisms un kaislība tēlojums savienojumā ar sociālu ideju pieteikumu. Šādam salikumam atklājoties jau pirmajā dzējoļu krājumā Sarkanās puķes 1897. gads. Krājumā Dvēseles krēsla 1904. gads vairāk rezignācijas un skumju Būtiska nozīme ir atpazījis romantiskajām drāmām, kas bijušas populāras arī uz skatuves, īpaši Vaidalote 1894. gads un Sidraba Šķidrauts 1905. gads. Tradicionālo sievietes lomu sabiedrībā savos darbos izcēlusi Anna Brigadere. 20. gadsimta sākuma sociālā romāna žanra nozīmīgi piemēri ir Andreja Upīša darbi Sieviete 1910. gads un Zelts 1914. gads. Agrīnā modernisma literatūras nostiprināšanās 20. gadsimta sākumā. 1903. gadā publicētajā apcerē Poruks Viktors Eglītis izcēlis Jāņa Poruka nozīmi latviešu modernās rakstniecības veidošanās procesā. Jāņa Poruka darbi 19. gadsimta 90. gados piesaka jaunai autoru paaudzei tuvas idejas, kas saistītas ar intelektuālisma un intuīcijas savienojumu, īstu vai marķētu estētisku izsmalcinātību, dekadences kultūrai raksturīga dzīves apnikuma iezīmēm, kas eksistē līdzās joprojām eksploatētu tradicionālu sižetu un tipu izmantojumam. Jāņa Poruka daļradē šāds dualisms, kas raksturīgs arī citiem 19. un 20. gadsimta mijas autoriem, atklājas sastatījumā starp viņa populārākajiem lauku dzīves tēlojumiem - sirdšķīsti ļaudis 1896. gads, kukažiņa 1899. gads, baltās drānas 1903. gads, kas turpina apsīšu Jākaba sirdšķīsto ļaužu tradīciju, un darbiem, kuru tapšanu ietekmējusi modernā Rietumēropas rakstniecība un mūzika, īpaši bijuši vācu komponista Riharda Vāgnera darbi, kā arī rakstnieka semestri ilgās studijas Dresdenes konservatorijā. Šie iespaidi Jāņa Porka darbos atklājas konkrētu vērojumu un filozofisku koncepciju savijumā, stāsts Pērļu zvejnieks 1895. gads, romāns Rīga 1899. gads. Agrīnā modernisma teorētisks aizsākums latviešu literatūrā saistāms ar žurnālā Zelme 1906. gadā publicēto manifestu Mūsu mākslas motīvi, ko parakstījuši deviņi jaunās paudzes autori. Dzelme 1906. līdz 7. gads, līdzās citiem gadsimta sākuma mēneša rakstiem, piemēram, Kāvi 1906. gads, Pret sauli 1906. gads, Stari 1906. līdz 8. gads un 1912. līdz 14. gads. Zalktis 1906. līdz 10. gads ir viens no izdevumiem, kuriem, neraugoties uz to īslaicīgo pastāvēšanu, ir nozīmīga loma laikmetīgās literārās un kultūras vides veidošanā. Spilgtākais agrīnā modernisma paraugs latviešu dzejā ir Edvards Virzas krājums Biķeris, 1906. gads. Edvards Virzas debija raksturo literatūras attīstības pārvirzi no sociālās tematikas uz emociju un zemapziņas dominanti, spilgtu individualitātes izcēlumu un cilvēka eksistences saistību ar auglības ciklu. Līdzīga orientācijas maiņa uz jūtu dzīves akcentējumu gadsimtu mijā jau iezīmējusies vairāku citu autoru darbos. To vidū minams Vilis Plūdons ar traģiskā intonācijā ieturētajiem dzējojumiem Rekvijams 1899. gads, Divi pasaules 1899. gads un poēmu Atraitenes dēls 1901. gads, kas eksistē līdzās ieskatam cilvēka zemapziņas pasaulē psihodrāmās Baigi 1903. gads un Rēgi 1908. gads. Kārlis Skalbe pirmajos dzējoļu krājumos Cietumnieka sapņi 1902. gads un Kad ābeles zied 1904. gads izcēlis sapņu un realitātes kontrastu. Skalbes daļradas attīstība un poētikas daudzveidība spilgti atklāta krājumā Sirds un Saule 1911. gads ar dziniekam būtisko sirds motīvu, niansētu tēlainību un muzikalitāti. Nozīmīgas ir Kārļa Skalbes pasakas, kas apkopotas krājumā Ziemas pasakas 1913. gads. Tajās atklājas nacionālo kodu ietvaroši ētiski principi, kas saistīti ar garīgā spēka izcēlumu un naida un vardarbības noliegumu. Romantisma virziena tradīcija turpinājums rodams dzinieka Friča Bārdas daļradē. Spilgts 20. gadsimta sākuma rakstniecības pārstāvis ir Jānis Akurāters, kurš noiet ceļu no 1905. gada revolūcijas ideju piekritēja līdz nacionālas valsts ideologam. Raiņa daļrade un tulkojumi Līdzīgi pratmeti savienojas gadsimtu mijas universālākā autora Raina Daļradē. Viņa darbi atklāja lielisku pasaules literatūras procesu pazīšanu no antīkās pasaules un austrumu kultūrām līdz laikmetīgajiem procesiem, kā arī ieinteresētību sabiedrības un individu attīstības dialektiskajās kopsakarībās. Raina pirmais dzīvoļu krājums Tālas noskaņas zilā vakarā 1903. gads latviešu rakstniecības kopainā iezīmējas kā novatorisks darbs, kam raksturīga gan poetisko izteiksmes līdzekļu daudzveidība, gan vienota krājuma struktūra. Šādu uzbūves principu Rainis tālāk attīstījis savā visfilozofiskākajā dzīvoļu krājumā Gals un sākums 1912. gads. Dzīvnieka dzīve saistīta ar izsūtījumu Krievijā un trimdu Šveicē, tomēr Kastaņolā pavadītais laika periods no 1906. līdz 1920. gadam ļāva Rainim koncentrēties tieši radošajam darbam. Šajā laikā tapušas un Latvijas teātros iestudētas arī viņa nozīmīgākās lugas - Uguns un Nakts 1905. gads, Pūtveiņi 1912. gads, Spēlēju dancoju 1915. gads, Jāzeps un viņa brāļi 1919. gads, kuru iestudējumos vērojamas novatoriskas pārmaiņas latviešu skatuves mākslā no lugu poētikas izrietošas ansambļa kopdarbs un vienots izrādes koptēls. Latviešu rakstniecības briedumu gadsimtu mijā atklāja arī pieaugušais tulkojumu skaits citās valodās, kuru vidū ir gan publikācijas Rīgas vācu periodikā, gan darbu izlases igauņu, lietuviešu, čehu valodā, kā arī Pēterburgā sagatavotie latviešu literatūras almanahi krievu valodā, no kuriem latviešu literatūras krājums 1916. gads Valērija Brusova un Maksim Gorkija redakcijā ir līdz tam plašākā latviešu literatūras publikācija citā valodā. Vācu-baltiešu literatūra. Vācu-baltiešu literatūrā gadsimtu mijā īpaša nozīme bija Eduarda von Keizerlinga darbiem, kuros bija vērojama pāreja no naturālisma uz impresionismu un interesi par pārmaiņām Baltijas sabiedrībā, piemēram, Lugā pavasara upuris 1900. gads un stāstā Raibās sirdis 1909. gads. Līdzās impresionismu poetikai nostiprinājās mitoloģijas un senvēstures popularitāte romantiskajos žanros, balādēs. 20. gadsimta sākuma vācu-baltiešu literatūrā tapa 1905. gada revolūcijas attēlojumi. Latviešu rakstniecība neatkarīgas valsts periodā 1918. un 1940. gads. Politiskā un sociālā tematika 20. gadsimta 20. gados - kultūras dzīves sazarošanās. Latvijas valstiskuma izveidošanās 1918. gadā radīja būtiskus priekšnoteikumus literārās vides un latviešu rakstniecības tālākai attīstībai. Par to liecina gan 20. gadsimta 20. un 30. gados sazarotais literāro žurnālu un izdevumu klāsts, kuru vidū īpaša nozīme ir literārajam žurnālam Daugava 1928. līdz 40. gads, gan lūgu iestudējumi teātros, veicinot oriģinālu dramaturģijas, īpaši komēdijas un salonu komēdijas žanra attīstību gan jaundibinātie fondi, to vidū 1921. gadā izveidotais kultūras fonds un literāras organizācijas un balvas. Latviešu rakstniecības statusu izcēla arī pieaugušais tulkojumu skaits citās valodās, kuru vidū ir arī izcilākie literārie teksti, piemēram, Raina traģēdija Jāzeps un viņa brāļi, kas 1924. gadā tulkota angļu valodā. Ekspresionisma literatūra 20. gadu sākuma literatūrā jūtamas Pirmā pasaules kara notikuma atbalsis. Par vienu no būtiskākajiem virzieniem literatūras attīstībā kļūst ekspresionisms, kas atklāja gan kara skarbumu un grotesku, gan iezīmē mesiānisku pasaules attīstības un pārveides perspektīvu, uzsverot cilvēka gribas nozīmi. Spilgtākie vācu rakstniecība aizsāktā ekspresionisma latviskie piemēri dzējā ir Jāņa Sudrabkalna krājums Spārnotā armāda 1920. gads, Pētera Hērmaņa krājumi Es sludinu 1920. gads, Es šaubos, es ticu 1922. gads, Linārda Laicena krājumi Karavāne 1920. gads, Semafors 1924. gads un Berlīne 1924. gads. Andreja Kurcija krājums pasaules klajumā 1921. gads, savukārt prozā būtiska nozīme ir Jāņa Veseļa stāstu krājumiem Aklais ezers 1921. gads un Pasaules dārdos 1921. gads. Pirmā pasaules kara un 1905. gada revolūcijas notikumu radītās traumas ir pamats arī psiholoģiskai introspekcijai, kas atklājas Jāņa Ezeriņa stāstu un noveļu krājumos Dziesminieks un Velns 1920. gads, Majestātes kazarmēs 1922. gads, Kārļa Zariņa romānā Dzīvība un trīs nāves 1921. gads un citos darbos. Zaļā Vārna un Aleksandrs Čaks 20. gadsimta 20. gadu otrajā pusē nozīmīgā literārās dzīves katalizatora loma ir 1925. gadā izveidotajai jaunās paaudzes mākslinieku, gleznotāju un literātu apvienībai Zaļā Vārna un šīs grupas izdotajam žurnālam un almanaham, kā arī mazliet vēlāk nodibinātajam žurnālam Trauksme 1928. līdz 30. gadsimtam. Spilgtākā personība, kas saistīta ar šīm aprindām, ir Aleksandrs Čaks, raksturīgs modernisma literatūras pārstāvis, kura darbos atklājas līdz tam literatūrā mazāk atspoguļota modernās priekšpilsētas dzīve un īpatnē pievilcīgs dzejas liriskais subjekts, kas ir vienlaikus trausli poētisks un cīniski skarbs. Aleksandra Čaka dzējoļu krājuma Mana paradīze 1932. gads un citu darbu mākslinieckā iespaida pamatā ir to novatoriskā poētika, spilgtie dzējas tēli, neparastās panta formas un negaidītu atskaņu lietojums. Sociālais romāns Ekonomiskās krīzes laikā, 20. un 30. gadu mijā, lasītāju ievērību izpelnījās sociālais romāns, kurā realistiski, dažkārt ar groteskas un pārspīlējumu līdzekļiem, portretētas modernās sabiedrības ikdienas norises. Spilgts šī tipa darbu piemērs ir Pāvila Rozīša romāns Ceplis, 1928. gads. Eksperimentālā ievirzē tapis novatoriskais Jāņa Veseļa darbs Dienas krusts 1931. gads, kurā attēlota pilsētas dzīve 24 stundu garumā. Šī perioda kopainā nozīmīgi arī Andreja Upīša darbi. Patriotiskās tēmas un pārmaiņas estētikā 20. gadsimta 30. gados - pozitīvisma literatūra kā sociālās kritikas pretsvars rakstniecībā uzplaukst pozitīvisma literatūra un optimistisks dzīves, īpaši lauku dzīves tēlojums. Viens no agrieniem šāda tipa darbiem ir Jāņa Veseļa romāns Tīrumu ļaudis, 1927. gads. Pozitīvisma literatūras māksliniecisko potenciālu atklāja Jāņa Jaunsudarbiņa romāns Jaunsaimnieks un Velns, 1933. gads, bet spilgtākais šīs ievirzes darbs ir Edvarda Virzas poēma Prozā straumēni, 1933. gads, kas poētiskā vispārinājumā attēlo latviešu lauku sētas tradicionālo dzīves ritmu gada garumā. Pēc 1934. gada Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma periodā tika īpaši uzsvērtas nacionālās vērtības, tās ideoloģiski saistot ar tautas vienotību, patriotismu un darba tikumu. Šāda nostādne ietekmēja daudzu mākslinieciski viduvēju literāru darbu rašanos, tomēr rosināja autors arī tādiem izceliem sasniegumiem kā Mārtiņa Zīverta varoņdrāma Tīreļpurvs 1936. gads, viens no pirmajiem kamerlūgas žanra paraugiem latviešu literatūrā. Aleksandra Čaka poēma Mūžības skartie 1937. līdz 39. gads un Aleksandra Grīna romāni Dvēseļu putenis 1933. 34. gads un Diloģija Zemes atjaunotāji 1939. gads. Jauna paudze 30. gadu literatūrā. 20. gadsimta 30. gadu otrās puses raksturīga iezīme ir arī jaunas autoru paudzes ienākšana literatūrā. Viņiem raksturīga poētiska daudzveidīga, krāšņa tēlainība un estētiski smalcināta pieeja literārā teksta veidošanai. Spilgtākie šīs paaudzes pārstāvji ir Heriks Adamsons, kura dzējoļu krājumos Sudraps Ugunī 1932. gads, Ģerboņi 1937. gads, vērojama sekošana angļu klasicisma, pirms romantisma un eh, prerafaelītu skolas tradīcijai. Savukārt novelēs, kas apkopotas krājumos ar nosaukumu filmu Smalkās kaites 1937. gads un Lielais spītnieks 1942. gads tēloti īpatnēji tipāži, dominē cilvēka dabas dīvainību un psiholoģisko kompleksu tēlojums. Līdzīgā ievirzē veidots Anšla Veglīša noveļu krājums Maestro 1936. gads. Savukārt romānā Līgavu mednieki 1940. gads sniegts spilgts 30. gada nogales sabiedrības augstāko aprindu tēlojums. Romānā Homo Novus 1946. gads Anšlaus Eglītis oriģināli portretējis no studijām Latvijas Mākslas akadēmijā labi pazīstamo mākslinieku vidi. Vācu baltiešu literatūra Starpkaru vācbaltiešu literatūrā tapa nozīmīgi romāni, kuros sociālā un psiholoģiskā realisma stilistikā tika atklātas latviešu un vācbaltiešu vēsturiskās attiecības un risināti identitātes un reģiona piedarības jautājumi. Starp šiem romāniem minams Oskara Grosberga romāns Mežvalde 1926. gads un Zigfrīda von Fegezaka romāns Tetraloģija Baltiešu traģēdija 1933. līdz 35. gads, kā arī Wernera Bergergrīna romāns Lieltirāns un tiesa 1935. gads un stāstu krājums Nāve Tallinā 1939. gads. Latviešu literatūra no 1940. līdz 1991. gadam. Literatūra 20. gadsimta 40. gados un 50. gadu sākumā - politiskie konteksti. Rakstniecības attīstību Latvijā pēc 1940. gada ietekmēja politiskā situācija, kas bija saistīta ar Otrā pasaules kara sākumu, padomju okupāciju 1940. gadā, nacistisko okupāciju no 41. līdz 44. gadam, kā arī tai sakojošo padomju varas posmu vairāku gadu desmitu garumā līdz neatkarīgas valsts atjaunošanai. Īpaši jūtams šis iespējas bija kara un okupāciju izraisītajās bēgļu gaitās, izsūtījumā un trimdā, agrāko radošu organizāciju un struktūru likvidēšanā vai pārveidošanā, kā arī ideoloģiskajās doktrīnās, ar ko bija jāsaskaras autoriem Latvijā un ierobežoti pieejamai lasītāju auditorijai trimdā. Literatūra bēgļu gaitās un trimdā. Posmā līdz 20. gadsimta 50. gadu vidum, turpinot savu Latvijā aizsākto literāro darbību, nozīmīgus darbus radīja galvenokārt pēc 1944. gada bēgļu gaitās nonākušie autori, kuri publicējās Zviedrijā un Vācijā, Šajā laikā iespiesti Veronikas Strēlertes dzējoļu krājumi Mēnesis upe 1945. gads, Gaismas tūkstneši 1951. gads, Zinaīdas Lazdas krājumi Tālais dārs 1946. gads, Bēgle 1949. gads, Andra Ieglīša kantātes Dievs tava zemedeg 1946. gads teksts, dzējoļu krājumi uz vairoga 1946. 1950. gads, Nesaule 1953. gads, Anšla Veglīša noveļu krājums Uguns pilsēta 1946. gads, romāns Laimīgie 1952. gads, Mārtiņa Zīvārta Kamerluga Kāds kura nav 1948. gads kuros uzsvērti svešumā nonākušās latviešu tautas daļas kolektīvie un individuālie pārdzīvojumi, iezīmējas gan konkrēti dzīves apstākļu vērojumi, gan mākslinieciski noslīpētā literāro darbu forma rakstniekiem pārceļoties no Vācijas uz tālākām mītnes zemēm, ASV, Kanādu, Austrāliju, Angliju un citām, tapusi virkne darbu, kas atspoguļo jaunos sadzīves apstākļus. To vidū Anšla Veglīša romāns Cilvēks no mēneses, 1954. gads, Konstantas Miķelsonas romāns Ēdenes rapsodija, 1954. gads, Rītas Liepas romāns Sveša vasara, 1955. gads, Gunara Janovska romānis Sola, 1960. 123. gads pār Trentu kāpja migla, 1966. gads. Socialistiskā realisma literatūra Latvijā pēc Otrā pasaules kara. Literāro dzīvi Latvijā pēc Otrā pasaules kara organizēja jau 1940. gadā dibinātā Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas Rakstnieku Savienība, kuras darbība lielā mērā saistīta ar Padomju Socialistisko Republiku Savienības politisko un radošo organizāciju ideoloģisko diktātu. 20. gadsimta 40. gadu otrajā pusē tas uzsvērti izpaudās virknē lēmumu, kur ietekmēja autoru pastāvīgi radošu darbu iespējas, lika rēķināties ar laikmetu prasībām rakstniecībā un sekot norādītajam vēlamo tēmu lokam. Būtiska nozīme bija cenzūras darbībai, kur aizkavēja vairāku darbu izdevumu, vai arī tie tika publicēti sagrozītā veidā. Piemēram, Aleksandra Čaka 1946. gadā tipogrāfijā jau sagatavotais dzējoļu krājums Zem cēlās zvaigznes nenonāca pie lasītājiem, un grāmata tika izplatīta tikai 1948. gadā, būtiski atšķirīgā redakcijā. Pārveidotā veidā tika atkārtot izdoti vairāki jau 20. gadsimta 30. gados publicēti Viļa Lāča darbi, piemēram, romāns Vecā jūrnieku Ligzda 1935. līdz 37. gads ar nosaukumu Zītaru dzimta 1955. gads. Par laikmetam tipisku literāru formu kļuva epopeja, kas pievērsās gan vēsturiskām tēmām, gan laikmetīgajai realitātei. Nozīmīgākais šī tipa darbs ir Andra Jupīša romāns Zaļā zeme 1945. gads, kas sarakstīts Otrā pasaules kara bēgļu gaitās Padomju Savienībā. Savukārt socialistiskā realisma ideoloģija izteikti ietekmējusi tādus darbus kā Andra Jupīša romāns Plaisa mākoņos 1951. gads, Viļa Lāča vētra 1946. līdz 48. gads, uz jauno krastu 1952. gads, Annas Sakses pret kalnu 1948. gads. Dzējas tematikā lielākā konkrētība saistās ar kara pārdzīvojumu atainojumu tādos krājumos kā Valda Luksa Kara krūze 1945. gads, Arvīda Griguļa vētrā 1946. gads. Dramaturģijā periodam raksturīgs darbs ir Andreja Upīša traģēdijas Spartaks 1943. gads, kas tapusi Padomju Savienībā un veido paralēlu vēstījumu nacistiskās okupācijas periodā Latvijā sarakstītajai un izrādītajai Mārtiņa Zīvērta traģēdijai Vara 1944. gads, atklājot dažādu skatījumu uz tautas likteni, vēstures norisēm un cilvēku iespējām tās ietekmēt. 40. un 50. gadu padomju dramaturgijā dominē buržuāziskās sabiedrības kritika un dzīves jauncelsmes didaktisks slavinājums. Literatūra 20. gadsimta 50. gadu otrajā pusē un 60. gados - paudžu maiņa Latvijā un Trimdā. Līdz ar politiskajām pārmaiņām Padomju Savienībā no 20. gadsimta 50. gadu vidus iezīmējas arī jaunas tendences rakstniecībā, kas saistītas ar radošajai darbībai atvērtāku vidi un jaunu autoru ienākšanu literatūrā. Dramaturģijā būtiska nozīme ir Gunāra Priedes debijai, kura pirmo lugu jaunākā brāļa vasara 1955. gads, lai arī rudens 1956. gads, Normunda meitene 1958. gads un eh, citu uzvedumi izpelnās lielu ievērību ar tajās raksturīgo personisko intonāciju un jaunu cilvēku tēlojumu. Pārmaiņas dzejas procesā atklājas Vismas Belševicas krājumos. Visu ziemu šogad pavasaris 1955. gads, zemes siltums 1959. gads. Oģāra vāciešu krājumā tālu ceļu vējš 1956. gads, Arvīdas kalbas krājumos atlido dzērves 1956. gads, Sūrābele 1959. gads, Ārijas Elksnes krājumā vārpu valoda 1960. gads un citu autoru darbos. Prozā mēģinājumi sniegt konkrētāku ieskatu cilvēku likteņos ir Zigmundas Kuiņa stāstos Vienas nakts kronika 1957. gads, traģēdija tas pats gads, Visvalda Lāma stāstā Baltā ūdensroze 1958. gads, bez teksta svītrojumiem 1992. gads. Evalda Vilka stāstā 12 km 1963. gads. Neraugoties uz to, ka visi minētie prozas darbi tika pakļauti skarbai kritikai, tie iezīmēja ceļu uz 20. gadsimta 60. gadu literatūrai raksturīgo vēlmi sniegt daudzveidīgāku realitātes interpretāciju. Trimdā jaunas paaudzes spilgts pieteikums literatūrā iezīmējis jau 50. gada nogalē, kad publicēti Ņujorkā dzīvojoši autoru darbi. Gunara Saliņa dzējoļu krājums Migas Kroks un citi dzējoļi 1957. gads, vēlāk arī Melnā saule 1967. gads. Linārda Tauna krājums Mūžīgais mākonis 1958. gads, vēlāk arī Laulības ar pilsētu 1964. gads, kuros iezīmējas spilgti metaforiska tēlainība. Prozas attīstībā principiāla nozīme ir Ilzas Čipsnas darbiem, īpaši romānam aiz septītā tilta 1965. gads, kuros atklājas 20. gadsimta eksperimentālajai prozai raksturīga vēstītāja subjektīvā pozīcija. Līdzīgas stila iezīmes ir Dzintaru Sodoma romānā Taisām tiltu pār plašu jūru, kas publicēts jau 1957. gadā un ko ietekmējis darbs pie īru rakstnieka Džeimsa Džoisa romāna Ulis latviskojuma, kas Sodoma tulkojumā publicēts 1960. gadā. Trimdas iekšēji sašķeltā cilvēka portretējums atklājas arī eksistenciālisma ietekmētajos Gunta Zariņa darbos, īpaši romānā Dvēseļa bojāja 1963. gads un Ritshārda Rīdznieka īsprozā, kas apkopota krājumā Cirvis Ozolā 1965. gads un romānā Zelta motocikls 1976. gads. 60. gadu Latvijas rakstniecībā centrālo vietu ieņem dzēja, kuras ietekmi nosaka jaunas rakstnieku paaudzes spēcīgs pieteikums. Literatūras attīstībā būtiska nozīme ir Ojāra Vācieša asi trāpīgajai publicistikai, kas raksturo dzējoļu krājumos Krācis apiet nav laika 1960. gads, Elpa 1966. gads, Dzegužu laiks 68. gads, aiz simtās slāpes 69. gads, poēmu klavieru koncerts 71. gads. Imants Ziedoņa agrīnajai dzējai īpaši krājumā motocikls 1965. gads piemīta dinamikas un trauksmes sajūta, vēlme nepakļauties ikdienas ieradumiem. Ievērību gūst arī imanta auziņa krājums Skumjais optimisms 1968. gads, Māra Čaklā darbi, kas apkopoti krājumos Kājām gājējs un mūžība 1967. gads, Lapas balss 1969. gads, Jāņa Petera dzējoļu krājums Dzirnakmens 1968. gads. Prozā optimistisko laikmeta gaisotni 60. gadu sākumā raksturo Zigmonda Skuiņa romāns Kolumba mazdēli 1900. 1961. gads. Savukārt dekādas nogales iezīmīgs noskaņas atklājas Harī Gulbja dramaturģijā, īpaši satīriskajās komēdijās Aijā Žožu bērns kā lācis 1968. gads un Mans mīļais, mans dārgais 1969. gads. Ideoloģisko represiju ietekme Arī 60. gados latviešu literātu likteņus turpina ietekmēt padomju ideoloģiskās represijas, kas bija īpaši raksturīgas 1940. un 1941. gadā, kā arī pēc Otrā pasaules kara. Jau 1949. gadā kritiķu kosmopolītu lietas ietvaros represijām tika pakļauts dzinieks Aleksandrs Čaks, 1951. gadā tika izsūtīti vairāki tā dēvētās franču grupas dalībnieki, kuri neformāli pulcējās, lai interesētos par rietumu mākslas parādībām. 1962. gadā par pretvalstiskām aktivitātēm tika nepamatoti notiesāts dzinieks Knuts Skujenieks, kurš bija spiests septiņus gadus pavadīt nometinājumā un rehabilitēts tikai 1989. gadā. Knutas Kujanieka šī perioda dzeja publicēta tikai 1990. gadā krājumā Sēkla sniegā. 1967. gadā sarakstītās Gunāra Priedes lugas smaržo sēnes izrādīšana tika aizliegta. Autoram vairākus gadus bija liektas publicēšanās iespējas, un viņa lugas neuzveda teātros. Smaržo sēnes pirmo reizi iestudēta tikai 1988. gadā. Vīzma Belševica saņēma asu kritiku par vēstures tēmu interpretāciju pēc sava 1969. gadā publicētā krājuma Gadu gradzeni iznākšanas, īpaši vēršoties pret dzējoli Indriķa latvieša piezīmes uz Livonijas kronikas malām, kurā nolasāms paralēles starp viduslaiku un 20. gadsimta iekarotāju rīcību Baltijā. Dzēniecei vairākus gadus bija liektas publicēšanās iespējas. Publicēts netika arī 1967. gadā sarakstītais Alberta Bela romāns Bezmiegs, kas iespiests tikai 1986. gadā. Šie procesi radīja rakstniekos dziļu vilšanos sociālajos apstākļos, ko pastiprināja starptautiskais konteksts, ilgusī augstā kara situācija un padomju Socialistisko republiku savienības agresīvā ārpolitika. Literatūra 20. gadsimta 70. gados - pārmaiņas dzejas un prozas motīvos un poētikā. Konceptuāli 70. gadu latviešu literatūras motīvus ievada Imants Ziedoņa jau 1968. gadā publicētais krājums Es ieju sevi, kas piedāvā kritisku individa pašrefleksiju, atšķirībā no agrākās dzejas motīviem, skeptiski vērtējot iespējas ietekmēt sabiedrības procesus un atšķirībā no rezultāta kā pozitīvu vērtību iezīmējot introspektīvu individuālo meklējumu ceļu. Šīs tendences turpinātas Imants Ziedoņa krājumos, kā svece deg 1971. gads, caurvējš 75. gads, man labvēlīgā tumsā 79. gads, dzēprozas krājumā Epifānijas 71. līdz 74. gads, kā arī poēmā par pienu 77. gads. Radniecīgas intonācijas rodamas Knuta Skujnieka dzējoļu krājumā lirika un balsis 1978. gads, kam būtiskus impulsus sniegusi autora plaši izvērstā atzejotāja darbība. Stoicisms raksturīgs visai Vizmas Belševicas dzējai, tajā skaitā dzējoļu krājumam Madarās 76. gads. Sievišķās subjektivitātes atklāsmē raksturīgi ir Ārijas Elksnes dzējoļu krājumi Trešā bezgalība 71. gads, Klusuma krastā 73. gads. Paralēlas tendences saskatāmas arī trimdā tapušajā lirikā. Astrīdas Ivaskas dzējoļu krājumiem, to vidū solis silos 73. gads, raksturīgi personiski, intīmi klusināti vērojumi. Sievietes pasaules un ētisko vērtību atklāsmē nozīmīgi Veltas domas dzējoļi, īpaši dzējoļu krājums pēc uguns 75. gads. Eseista un dzinieka Roberta Mūka krājumiem Nāve un Oto 68. gads, Krokodils un es 80. gads raksturīgs filozofisks un ironisks skatījums. Latviešu prozā 70. gados nozīmīgs ir Alberta Bela devums, un īpaša vieta tajā ir romāniem Būris 71. gads un Saucēja balss 73. gads, kas sabiedrības procesus traktē sociālkritiski un filozofiski. Regīnas ezers darbi, īpaši romāns Zemdegas 77. gads, atklāja dziļu ieskatu daudzveidīgajās ikdienas dzīves izpausmēs un to ietekmē uz cilvēku personību un likteni, vienlaikus piedāvājot estētiski novatorisku ieskatu jaunrades procesā. Skaudrs īstenības skatījums raksturīgs arī Zigmunds Kujiņa romānam Kailums 70. gads, savukārt publicistiski aktuālo procesu analīze izvērsta Imanta Ziedoņa aprakstu grāmatā Kurzemīte no 70. līdz 74. gadam. Saudabīga parādība literatūrā ir Marģera Zariņa romāns Viltotais Fausts, jeb pārlabota un papildināta pavāra grāmata, 73. gads, kam raksturīgā ironija un humors, groteskas un seriālisms apludinājums ļauj šo darbu uzskatīt par vienu no postmodernisma priekštečiem latviešu rakstniecībā. Paralēli ar šo darbu veidot rimdā tapusī Valda Zepa literārā pasaka Ķēves dēls Kurbats 70. gads. Literatūra 20. gadsimta 80. gados - pesimisms, nostalģija un kritiska retrospekcija. 80. gadu literatūrai raksturīgs pieaugušs pesimisms, nostalģija, kritiska retrospekcija, kas iezīmējas visos rakstniecības žanros, piemēram, Ojāra vāciešu dzīvoļu krājumā Sī minors 82. gads, Gunāra Priedes lūgā centrifūga 85. gads, Alberta Bela romānā Cilvēku laivās 87. gads. Būtiskas literatūras izceltas tēmas ir vēsture un arvien lielākā mērā arī latviešu un tai līdzās citautu folklora. Ar lugu pilna Māras istabiņa 81. gads dramaturģijā debitēja dzēniece Māra Zālīte, kuras dramaturģijā un dzējā nacionālajie motīvi iegūst īpašu nozīmi. Ētisko vērtību izcēlums raksturīgs Knutas Kujinieka dzējoļu krājumā Iesiena Baltā Lakatiņā 86. gads. 80. gados tiek publicēti Ulda Bērziņa pirmie dzējoļu krājumi, piemineklis Kazai 80. gads un poētisms Baltkrievs 84. gads, kam raksturīgi daudzveidīgi valodas eksperimenti un dziļa kultūras slāņa klātbūtne. 80. gadu vidus un otrās puses novitāte ir jaunas autoru paudzes pieteikums, kuras atšķirīgā pieeja aplūkotajām tēmām skaudri atklātais ikdienas tēlojums sasaucas ar šī laika tendencēm citos mākslas veidos un būtiski ietekmē latviešu literatūras tālāko attīstību. Redzamākie 80. gadu prozas novatori ir Eva Rubene, stāstu krājums Pilsētas bērni 86. gads, Rudīta Kalpiņa, stāstu krājums Smaržas mīļotajai meitenei 87. gads, Andra Neiburga, stāstu krājums Izbāsti putni un putni būros 88. gads, Dzejas attīstībā redzama vieta ir mārmelgalva stilizācijām par folkloras tēmām, dzejoļu krājumos meldijās iešana 80. gads, labu vakar 84. gads un tautas pašapziņas motīvu pieauguma atklāsmai Guntar Godiņa krājumos tas nepasacītais 85. gads ar atpakaļējošu datumu 89. gads. Viena no spilgtākajām personībām 80. gadu rakstniecībā ir dzinieks Klaus Elsbergs, kura darbiem krājumos pagaidīsim ausaino 81. gads, bēdas uz nebēdu 86. gads, raksturīgs smalks iekšējs jūtīgums, kas ir nemainīgi klātesošs stilistiski daudzveidīgā, nereti šķietami rotaļīgā formā rakstītajos dzējoļos. Viņa pēkšņā un mīklainā nāve bija kā zīmoks veselas paudzes sadursmei ar vēl pastāvošās iekārtas nežēlību. Pārmaiņas kultūras periodikā un tā saucamā atvilknes literatūra. 1987. gadā sāka iznākt avangardiskais literārais žurnāls Avots latviešu un krievu valodā, kas bija viens no trešās atmodas priekšvēstnešiem un simboliem. Avots publicēja virkni nozīmīgu citātu literatūras darbu un agrāk neiespiestus latviešu literatūras tekstus, piemēram, Ojāra vāciešu poēmu Vadoņa augšām celšanās. Atmodas notikumi veicināja arī tā dēvētās atvilknes literatūras publicēšanu. Piemēram, tie bija dzējoļi, ko sarakstījušie represēti un padomju laikā noklusēti autori Broņislava Mārtuževa, Paulis Kalva, tāpat atsevišķi agrāk aizliegti darbi Alberta Bela romāns Bezmiegs, sarakstīts 67. gadā. Grā grāmatā publicēts 87. gadā. Visvalža Lāma romāns Kāvu blāzmā daļai publicēts presē 58. gadā, grāmatā 89. gadā. Latvijā tika iespiesti arī trimdas romāni un dzejas izlases, taču politisko pārmaiņu laikā gandrīz netapa jauni izcila mākslas darbi. Sociālās aktivitātes bija pieklusinājušas radošo darbību, un īpaši daudzi vecākās paaudzes literāti šo posmu izjuta kā lūzuma punktu savā daļradai. Literatūra Latvijā 20. un 21. gadsimta mijā - ekonomiskās krīzes ietekme, žanrus aplūsme un eksperimentālā proza. 20. gadsimta 90. gadu sākumu raksturo ekonomiskā krīze, plānotas izdevējdarbības sistēmas sabrukums un intereses samazināšanās par dzeju, 90. gados tika strauji apgūta postmodernisma pieredze, un literatūras žanru robežas kļuva nestabilas un neskaidras. Viens no spilgtākajiem 90. gadu darbiem latviešu literatūrā ir Aiva Rozoliņa īsprozas grāmata Dukts 91. gads, kas kļuvusi par latviešu postmodernismu klasiku. 90. gadu jauno prozaiķu, intelektuāļu un provokātoru paudzi pārstāv arī Guntis Berelis, kura īsprozas krājumos mitomānija 89. gads un minotaura medības 99. gads daudz kultūras sižetu parafrāžu. Īpašu ievērību pelna Kunta Bereļa asās spilgtās recenzijas, literatūra teorētiskie darbi un esejas, kuru kvintessence grāmatās Klusums un vārds 97. gads, Latviešu literatūras vēsture 99. gads un Nēd šo ābolu, tas ir mākslas darbs, postmodernisms un latviešu literatūra 2001. gads, veido 20. gadsimta izskaņas kritisko domu. Postmodernisma stilistika un eksperimenti raksturīgi arī Mārtiņam Zelmanim, Arvim Kolmanim un Jānim Enfeldam. Jāņa Enfelda romāniem Cūku grāmata 94. gads un Mēnesis bērns 95. gads raksturīgas metafāras, mitoloģiskie un literārie kodi, kas daudzajādā ziņā tipiski daudziem šī perioda prozaiķiem. Spilgti sevi turpināja pieteikt Gunda Grepše, romāns Ugunszīme 90. gads un stāstu krājums Septiņi stāsti par mīlu 92. gads nostabilizēja viņas vietu literatūrā ar ironisko laikmetu atmosfēras tvērumu. Turpmākie prozas darbi stāstu krājums šo laiku bestiārijas identifikācijas 94. gads, romāni ēnas apokrips 96. gads un sarkans 98. gads uzlūkojami gan kā sievišķās rakstības un apziņas iemiesotāji, gan daudznozīmīgi identitātes meklējumi. 90. gadu otrajā pusē literatūrā debitēja Noa Rikstena, kura turpmākajos gados ieņēma vienu no stabilākajām pozīcijām latviešu prozā. Viņas pirmā īsprozas grāmata Nieki un izpriecas 94. gads, tāpat arī otrā Maldīgas romānces 97. gads un romāns Dzīves svinēšana 98. gads raksturoti kā metaforu mežģīnes, kurās klātesoša ir sapņa poētika, misticisms un estētisms. Dzīves svinēšana ir viens no populārākajiem 90. gadu latviešu romāniem, tas tulkots arī vairākās svešvalodās. Pauls Bankovskis stāstu krājumā Svētā Bokasīna koks 96. gads, romānos Laiku grāmata 97. gads un Plāns ledus 99. gads izmēģināja dažādus prozas veistījuma paņēmienus, sižeta kombinācijas. Šie darbi ir valodiski viegli plūstoši un intelektuāli piesātināti. Līdzās jaunajām literatūras tendencēm savu darbību turpināja vecākā paudze, publicējot atmiņas, dienas grāmatas un memoārus. Raksturīgi teksti ir Regīnas ezeras stundu kalendārs Visticamāk, ka ne 93. gads, Zigmonda Skujiņa memoāru grāmatas Sarunas ar Jāņķērpiņiem 92. gads un Jātnieks uz lodes 96. gads, Miervalda Birzes dienu pieraksti grāmatās Dienas grāmata 90. gads, 13 mēneši 96. gads, kapele pa graudam 99. gads. Vizmas Belševicas romānu cikls Bille 95. gads, Bille dzīvo tālāk 96. gads un Billes skaistā jaunība 99. gads. Unikāls darbs ir Melānijas Vanagas septiņu sējumu cikls Dvēseļu pulcēšanās 91. līdz 98. gads par izsūtījumu Sibīrijā. 20. gadsimta nogales diskusijas par latvietību un kosmopolītismu atspoguļojas trimdas rakstnieka Jura Rozīša romānā Kuņas dēls 95. gads. Romāna publikācija ir viens no pierādījumiem, ka 90. gados apvienojas Latvijā un trimdā rakstītā literatūra. 90. gadi - dzeja un literārā dzīve. Arī 20. gadsimta 90. gadu pirmās puses dzejas debitanti izvairās no atklātas sabiedrisko notikumu aprakstīšanas, eksperimentējot ar fragmentāru formu un postmodernisma stilistiku. Spilgtākie piemēri ir Edvins Raups, Edvards Aivars, Maira Asare un Liana Langa. Pirmās grāmatas izdod arī Jānis Elsbergs, jeb Jānis Ramba, Andris Akmentiņš, Ieva Rupenheite un Ingūna Jansone. Neilgi pēc pirmās grāmatas publicēšanas dzīvi pašnāvībā beidz Ieva Roze. Dzējai raksturīga neusticēšanās, dažkārt noraidoša attieksme pret iepriekšējo dzējnieku paudzi. 1990. gadā iznāk Pētera Brūvera, Egila Zirņa, Andra Žebera un Gunter Godiņa kopkrājums ar raksturīgu nosaukumu Man atņēma visu Garīgo pagurumu un vilšanos desmitgades garumā pauduši daudzi dzinieki, piemēram, Amanda Aizpuriete dzējoļu krājumā pēdējā vasara 95. gads, Pēters Brūvers sirdī melnajam putnam līgzda 95. gads. Simptomātisks bijis Gunter Godiņa krājums ēnu nesēji 93. gads. Spēki tiek meklēti gan sociālā opozīcijā, gan eksperimentos, gan ticībā. Edvīns Raups līdz ar savu otro krājumu dzīvo Damies 95. gads intensīvi izmanto sintakses lauzumus kā formas elementu un turas pie savas cilvēciskās vērtības sistēmas. Uzmanības vērts ir Maijas asaras krājums, kas ar dzeguzi spēlējis 95. gads, kas ir juteklisku noskaņu, viegluma un iekšējās tīrības caurausts, mēģinot aktualizēt zemapziņas nozīmi. Annas Rancānas krājumi Adventē 91. gads un aizlūgums 97. gads iezīmē reliģisko un dieva žēlastības dimensiju. Liecība pretendēšanai uz jaunu literāro vēsmu fiksēšanu ir žurnālam Luna, kas pieteikts kā jaunās literatūras žurnāls. Programmatisks jaunās literatūras pieteikums ir Linārda Zolnaroviča raksts Elektriskā suņa smiekli 94. gads, ko vēlāk papildina Edmunds Friedvalds savā manifestā 98. gadā. 90. gadu otrajā pusē debitē dzinieces Anna Uziņa, Jo, jeb Jolanda Silanže un Inga Gaile, kas dzējoļos spilgti attēlo sievietes iekšējo pasauli. Drīz viņām piepulcējas arī Māris Salējs, Marts Pujāts, Kārlis Verdiņš, Ingmāra Baloda, Pēters Draguns, Rihards Bargais, Ronalds Briedis, Andra Manfelde un Agnese Krivade, kuru darbus vieno emocionāla atvērtība, intimitāte, arī ironija un sižetiskums. 90. gados aktivizējas latgales jaunās paaudzes dzēnieki, kas raksta dzēju latgaliski - Anna Rancāne, Oskars Seiksts, Valentīns Lukaševičs un citi. Pie lasītāja Latvijā intensīvi atgriežas trimdas dzeja, gan ar izlasēm. Vaibs Bičolis atgriežos 91. gads, Olafa Stumbra dzejoļa vecākiem cilvēkiem 93. gads, Gunāra Saliņa satiksimies Miglas krogā pie Melnās saules 93. gads un citi. Gan ar jau Latvijā izdotiem krājumiem, piemēram, Andreja Eglīša Svešais cirvis cērt un cērt 90. gads. Dramaturģijai 90. gados pievērsusies Māra Zālīte, Lelde Stumbra, Jānis Jurkāns, Rūta Mežavilka, Lauris Gundars. Zīmīgi, ka dramaturģijā šajā laikā sāka darboties kinoscenāristi, aktieri un prozaiķi, jo stabilie iepriekšējo paauģu dramaturgi kļuva mazāk aktīvi. Māra Zālīte kopdarbā ar komponistiem radījusi libretus rokoperām un mūzikliem, tomēr par būtiskāko 90. gadu drāmas darbu uzskatāma Māras Zālītes drāma Margarēta 99. gads, kuras pamatā ir Johana Wolfganga Gētes Fausta motīvi. Pārmaiņas 21. gadsimta sākuma dzējā. 21. gadsimta sākuma dzējai raksturīgs hedonisks pasaules tvērums, jutekliskums un erotika, nepazaudējot arī jau no iepriekšējās desmitgades klātesošo ironiju. Šīs iezīmes aizsākuši jau Edvins Raups un Edvards Aivars, tās turpina Anna Auziņa dzējoļu krājumā atšķirtie dārzi 95. gads, jo krājumā manas mīļās vārds 98. gads un Inga Gaile laiks bija iemīlējies 99. gads. Inga Gaila un Anna Uziņa ir līdzinieces atvērtajā jutekliskumā, sievišķajā pasaules tvērumā, interesē par sievietes lomu un aizstāvību. Savukārt Riharda Bargā pirmie krājumi - mīļvārdiņi 2003. gads un labi 2005. gads izraisīja skarbas diskusijas par izaicinošo rakstības stilu. Vēl viena no 21. gadsimta sākuma dzejas tendencēm ir veidot stāstus dzejā. Tie raksturīgi Kārlim Vērdiņam, Rūtai Mežavilkai, Martam Pujātam. Kārlis Verdiņš jau ar savu pirmo krājumu ledlauži 2001. gads kļūst par šīs paudzes līderi un notur savas pozīcijas līdz pat dzējoļu krājumam mēs 2015. gads. Kārļa Vērdiņa vienkāršā, tomēr mākslinieciska līdz pilnībai noslīpētā izteiksme, neaizplīvotais mīlums un erosa klātbūtne padara viņa dzeju par vienu no visvairāk lasītākajām Otrais krājums, biezpienas ar krējumu, 2004. gads, turpina iejušanos atšķirīgu personu dažādu identitāšu un seksuālās citādības pieredzē, to rādot caur dzejas es personisko izjūtu atklājumu. Ronalda Brieža pirmajā dzejas krājumā Asaru gāze 2004. gads atspoguļojas uzkrāto kultūras zīmju izmantojums, matemātiski precīza stilistika un paradoksi. Šī paudze savā attieksmē pret iepriekšējā laikmeta dzeju ir intelektuālāka un brīvāka. Pēters Dragons pirmajā krājumā Inde 2003. gads daudz izmanto fatālisma noskaņas, iezīmējot saikni ar romantisma un simbolismu dzeju. Māris Salējs debitēja ar paša ilustrēto krājumu Māmiņa es redzēju dziesmu 99. gads. Tam raksturīgs neliels biklums un sirsnīga intonācija, taču kā dzējnieks Māris Salējs atraisās līdz ar otro krājumu Mana politika 2001. gads, arvien turoties pie impulsīvas dzējas formas un opozīcijā popkultūrai. Raksturīga iezīme 21. gadsimta sākuma dzējā ir pievēršanās urbānajai ikdienas dzīvei, kas parādās 2005. gadā izdotos trīs dzēnieču krājumos - Rūtas Mežavilkas ikdienas dzīves, Andrs Manfelds tranšais dievi roku un Ēriks Bērziņas ziemeļlapsa. Femīnā proza un dzīves stāsti Gadsimtu mijas prozā īpaši izceļas feminīnais atzars, kas līdzās estētiskajām literārā darba kategorijām daudz pievēršas dzīves iekšējam tvērumam. Par notikumu kļūst Dācis Rukšānis romāniņš 2002. gads, atklāti ielūkojoties vīrieša un sievietes attiecībās, sievišķajā seksualitātē 21. gadsimta vērtību atgūst arī sociālais un vēsturiskais konteksts. Īpaši aktuāla kļūst mazo stāstu forma - dzīves stāsti, kur iekļaut savas identitātes, dzimtas izjūtas projicēšana paša pieredzē. 2004. gadu var dēvēt par īsā stāsta renesansi. Iznāk Noras Ikstenas dzīves stāsti, Ingas Ābeles sniega laika piezīmes un Andras Neiburgas stumstum. Stāstos būtiski ikdienas notikumi, sajūtas, smaržas un faktūras. Savukārt Laimas Muktupāvels pirmā grāmata Šampiņonu derība 2002. gads iegūst plašāku atzinību, jo balstīta joprojām aktuālajā dzīves realitātē par darba meklējumiem un pieredzi īrijā. Inga Abelē popularitāti ieguva jau ar pirmo stāstu krājumu Akas māja 99. gads, pievēršoties cilvēcisko attiecību bezdibiņiem. Viņas izcilās novērotājs spējas atklājas arī dokumentālās prozas krājumā Austrumos no saules un ziemeļos no zemes 2005. gads. Dzīves stāstu kontekstā interesants ir projekts Hermanis Naumanis Latviešu stāsti 2006. gads, kur pirmajā daļā publicēti skatuves stāsti, kas jaunā Rīgas teātra aktieru sniegumā un Alvika Hermaņa režijā bija pamatā izrādēji latviešu stāsti, savukārt otro daļu veido profesionālu rakstnieku īsproza. Vēsturiskie romāni Sava loma gadsimta sākuma procesā arī vēsturiskajiem romāniem. Pēc 90. gadu politiskajām un kultūras pārmaiņām aktualizējusies nepieciešamība pēc nacionālās pagātnes pārskatīšanas, piemēram, Jāņa Lejiņa triloģija Zīmoks sarkanā vaskā. Virkne romānu balansē uz vēsturiskā un biogrāfiskā žanra robežām, piemēram, Zigmundas Kuīņa romāns Siržu Zagļa uznāciens 2001. gads, Dzintara Soduma Blēža romāns 1943-44, 2002. gads. Spilgt iezīmējas biogrāfiskā proza, piemēram, Anders Manfelds romāns Adata 2005. gads, Gundagas Repšas triloģija Smagais metāls, Alvas kliedziens 2002. gads, Vara Ratī 2007. 2006. gads un dzelzs apvārdošana 2011. gads. Dramaturģija 2001. gads ir robežšķirtne latviešu dramaturgijā, jo Latvijas Kultūras akadēmija beidz pirmais dramaturgu kurs. To pabeidz arī Hingābele, kuras lūga tumšie brieži 2000. gads uzlūkojama par labāko šī perioda lūgu, kas ierindojama eksistenciālās drāmas žanrā. Zīmīgi arī tas, ka 2006. gadā Latvijas literatūras gada balvu dramaturgijā saņēma nevis rakstnieks, bet jaunā Rīgas teātra režisors Alvis Hermanis un aktieru kolektīvs par iestudējumu latviešu mīlestība, kura teksts bija tapis iestudēšanas gaitā. Literatūras gada balva un literārā periodika. Būtiski atzīmēt faktu, ka kopš 2000. gada ik gadu tiek pasniegta literatūras gada balva, novērtējot izcilākos sasniegumus rakstniecībā. Šajos gados mainījusies arī literārā periodika. Par nopietnām pārmaiņām ierastajā literārajā vidē liecināja fakts, ka pēc 60 darbības gadiem pārtrauc iznākt mēneša raksts Karoks 1940. līdz 2010. gads. Krīzē piekāpās arī nedēļas laika raksta Kultūras fórums 2002. līdz 2010. gads komanda. No 2010. līdz 2015. gadam iznāca literatūras žurnāla Latviju teksti 30 numuri. No 2011. līdz 2014. gadam tika izdots Kurzemes reģiona literārais žurnāls Vārds, kuram paguva iznākt septiņi numuri. Īsu mūžu piedzīvoja literatūras, publicistikas un vēstures žurnāls Tīrraksts, kuram 2014. gadā tika izdoti divi numuri. Latvijas Krievu literatūra Līdztekus literatūrai latviešu valodā 20. gadsimta nogalē attīstījusies arī Latvijas krievu literatūra. Tās attīstībā būtiska nozīme ir teksta grupai Orbīta, dibināta 99. gadā, kas literāras aktivitātes apvieno ar fotografiju un laikmatīgās mākslas izpausmas formām. Krievu kultūras centram Uļļei, dibināts 88. gadā, no Rīgas literātu apvienības savienības izaugušai literātu sabiedrībai Svetoč, kā arī Krievijas rakstnieku savienības reģionālajai organizācijai Rīga. Rīgā no 98. gada. Starp nozīmīgākajiem mūsdienu krievu literatūras izdevumiem minama antoloģija krievu, latviešu un angļu valodā Mūsdienu Latvijas krievu dzeja 1985-2005. 2008. gads, un antoloģija Latvijas krievu dzeja 20. gadsimta beigās un 21. gadsimta sākumā - 2014. gads. Redzamu vietu mūsdienu Latvijas literatūrā ieguvuši dzinieki Semjons Haņins, īstajā vārdā Aleksandrs Zapoļs, ar krājumiem Toļkašto un Tiko, abi 2003. gads, Arturs Punte ar krājumu Stihotvornie pasvišķinie Artura Punte, Artura Pontes poetiskie veltījumi 2013. gads, Aleksandrs Menšikovs ar krājumu 17 stikatvarieņī 17 dzējoļi 2014. gads, Vladimirs Svetlaus ar krājumu BU lietots 2014. gads, Sergejs Timofejevs ar krājumiem pačķi fotografija, gan arī fotografijas 2003. gads un stereo 2012. gads. Jeļena Glazova ar krājumu transferi, jeb transferi 2013. gads, Dimitrijs Sumarkovs ar krājumu Café Europe 2014. gads. Šajos bilingvālajos krājumos latviešu valodā dzējoļus atdzējojuši tādi dzējnieki kā Jānis Rokpelnis, Kārlis Vērdiņš, Andris Akmentiņš, Ingmāra Balode, Pēters Dragonis, Āravis Viguls, Artis Ostups, Marts Pujāts, Toms Treibergs, Svens Kuzmins un citi. 2014. gadā klajā nāca bilingvāls prozas izlases krājums Proza Aleksandra Zapoļa, Artura Puntes un eh, Sergeja Timofejeva sastādījumā, kurā iekļautie Andreja Ļevkina, Alekseja Jevdokīmova, Dimitrijas Marokova, Jeļanas Glāzaus un citu autoru darbi. 21. gadsimta otrā desmitgade literārās debijas dzējā Jaunas tendences parādās 21. gadsimta pirmās desmitgades beigās, kad pirmās grāmatas iznāka jaunai dzinieku paaudzei, kuras redzami pārstāvji ir Arvis Viguls un Artis Ostops. Pirmos krājumus izdevuši arī Gaiķu Māris, Andris Ogriņš, Jānis Hoinskis un Aliesa Zariņa. Mazliet vēlāk debijas dzējā piedzīvo Krišāņa Zeļa visas tās lietas 2010. gads, Annas Fomas Agnes Ritkeviča jaunā Vāgnera klusēšana 2012. gads, Toma Treiberga gaismas apstākļi 2012. gads, Henrika Elisa Zeignera elementi 2013. gads, Katrīnas Rudzītes saules izplūdums 2014. gads, Anitas Milaikas mūžīgā nepārtikusī stirna 2015. gads, Elīnas Bākulas Veiras ziloņa Jānis Okeāns 2015. gads, Justīnas Janpaulas Tālsaruna 2015. gads un Madaras Gruntmanes Narkozes 2015. gads. Starp dažādu pauģu dziniekiem pēdējos gados ievērību guvušas Daina Sirmā un Ruta Štelmahera. 21. gadsimta otrās desmitgades latviešu literatūras paudzei ir kopīgi motīvi - ceļošana, aizgājušā laikmeta realitātei piederīgo lietu poetizēšana, bērnības atmiņas, blīvs kultūras, kino, mūzikas, literatūras personu pieminējums. Romānu sērija Mēs Latvija 20. gadsimts. 21. gadsimta sākuma prozā tikpat kā nav lielo sižetu, savukārt otrajā desmitgadē tie tiek atjaunoti, jo īpaši jaunajā Latvijas 20. gadsimta vēstures romānu sērijā Mēs Latvija 20. gadsimts. Tās impulss sakņots Gundagas Repšas sarūpētajā stāstu krājumā Mēs 20. gadsimts 2011. gads, kas ir 12 latviešu rakstnieču kopīgi radīta versija par 20. gadsimta Latviju. Gundagas Repšas uzrunāti romānu sērijas radīšanā piedalīties piekrita 13 latviešu rakstnieki, uzņemoties aplūkot katrs savu nosacītu Latvijas 20. gadsimta vēstures posmu, sākot no 1905. gada revolūcijas un tās atbalstīm, kas ir pamatā sērijas pirmajam romānam Osvalda Zebra Gaļu Kalnēnā 2014. gads. Gunta Bereļa romānā Vārdiem nebija vietas 2015. gads aktualizēta Pirmā pasaules kara traumatiskā pieredze, savukārt Paula Bankovska 18. 2015. gads pievēršas Latvijas valsts dibināšanas priekšvakaram, saistot vēstures notikumu atspoguļojumu ar retrospektīvu skatījumu no mūsdienām. Ingas Gailes romānā Stikli 2016. gads netradicionālā interpretācijā aplūkots autoritārā režīma periods Latvijā 20. gadsimta 30. gadu otrajā pusē. Vairāk autori pievērsušies varu maiņas periodam Latvijā 30. gadu beigās un 40. gados. Šis laiks skarts Gundagas Repšas romānā Bogene 2016. gads, Māra Bērziņa Svina Garša 2015. gads, kas ir viens no visplašāk ievērotiem sērijas romāniem un arī iestudēts, un Ingas Ābeles Duna 2017. gads, kura centrā 1949. gada notikumi. Padomju laika ikdienas tēlojums raksturīgs Andrēs Manfelds romānā Virsnieku sievas 2016. gads un Noras Ikstenas Mātes piens 2015. gads, kuru centrā ir 70. un 80. gadi, kā arī Laimas Kotas romānā Istaba 2016. gads, kur tēlota 80. gada nogale un perestroikas laiks. Romānu ciklā cieši savīta dokumentāla izpēte ar neoficiālu personisku vēstures notikumu atspoguļojumu, balstoties autoru un tēloto varoņu ikdienas pieredzē un tādējādi apšaubot vai pārvērtējot šķietami nemainīgus priekšstatus. Tekstos atklājas gan vēstures norišu dinamika, gan to nejaušais, neparedzējamais raksturs, bet vienlaikus arī procesu likumsakarības. Autori skata Latviju kā daudz kultūru telpu, kurā cieši savīti visai dažādi varoņu skatu punkti. Sērijas darbi izpelnījušies lielu lasītāju ievērību un arī ārvalstu izdevēju interesi. Proza Vēsturisks sižets ir izsināts arī Inga Sābeles romānā Klūgu mūks 2014. gads, kura centrā ir ar latgales kultūrvēsturi saistīts garīdznieka dzīves stāsts. Nemainīgi vairāku rakstnieču prozas centrā ir sieviete un sievietes atklāšana. Inga Sābeles stāstu krājumā Kamenes un Skudras 2010. gads ievīti sieviešu dzīves stāsti, kas ir spilgti, dziļi un traģiski. Sievietes mātišķā ķermeņa un emocionālās pasaules atklāšana būtiska arī Noras Ikstenas romānā Mātes piens 2015. gads, kura pamatā ir mātes un meitas attiecība tēma, kas klātesoša visā Ikstenas daļradē. Dzēnieces Mairas Asaras prozas darbā Sieviešu zona 2009. gads aplūkota latviešu literatūrā neapgūta tēma - sieviešu dzīve ieslodzījumā, tekstā klātesoša autoris pašas pieredze. Pašas pieredzēto par atgriešanos no Sibīrijas izstāsta Māra Zālīte romānā Pieci pirksti 2013. gads. Par sievietēm raksta arī Dace Rukšāne stāstu krājumos Ķīpsalas putni 2009. gads un Mīlas stāsti 2015. gads. Laimas Muktupāveles uzsākto sociālo-ekonomisko problemātiku savā darbā dzimtenīte 2012. gads turpina Andra Manfelda, teksta centrā liekot Latvijas mazpilsētas sievietes pusmūžā, kuras atstājušas bērnus Latvijā dodas peļņā uz Skotiju. Ingas Žoludes darba Santa Biblijā 2013. gads centrā ir skatījums uz sievietes vietu un lomu pasaulē. Līdzās feministiskas ievirzes prozai latviešu literatūrā sastopam arī stāsti, kas pēta mūsdienu vīrieti, tiecoties definēt iekšējos un ārējos konfliktus, kur ietekmē mūsdienu vīrieša dzīvi. Piemēram, Arno Junze romānā Putekļi smilšu pulkstenī piedāvā vīriešu tēlu galeriju, zīmīgs arī Aivara Kļavja stāstu krājums 11 stāsti par vīriešiem, abi izdoti 2014. gadā. Latviešu jaunākajā prozā klātesoši varoņi, kas atklāja transdzimtes problemātiku, dzimtes dzimtas maiņu. Provokatīvs ir arī Riharda Bargā īsprozas krājums Tankas 2012. gads, kura pamatā tankošana par latviešu rakstniekiem, autoru draugiem un slavenībām un pašu autoru. Dramaturģija Vairākos oriģināla dramaturgijas darbos vēsture atklāta caur pazīstamu vēsturisku personību darbības prizmu, piemēram, Māras Zālītes dokumentālās drāmas Lācis 2010. gads centrā ir populārais rakstnieks un kolaboracionists Vilas Lācis. Inga Abele lugā Aspazija personīgi 2015. gads, izmantojot Aspazijas un Raina arhīvu un tekstus, izveidojusi dzēnieces portretu. Latvijas teātrā ainā novatorisks un būtisks ir mēģinājumu procesā iesaistīta dramaturga darba modelis, kas atklājas dramaturga un režisora ciešā sadarbībā. Tās spilgtākie piemēri ir Jānis Balodis un Valters Sīlis, Rasa Bugavičute un Elmārs Seņkovs. Latvijas Nacionālās encyklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas radio ziņu redaktors Girts Auzāns.